e, dipnotu diyorum. Şeyh Elben Rahimallahu Teala e, eski zamanlarda vacip olduğuna gidiyordu. Ama e, son zamanlarda dedi ki e, sünneti müekket. Sünnet müekket. O Şeyh Elbani Rahimallah vacip olduğuna gidiyor o şekilde bu mezhebe gidiyordu. Ve İbn-i Minbaz ve Şeyh Fuzan İbn-i Minbaz ve Şeyh Fuzan sünnet olduğuna, sünnet güçlü ol, bir sünnet olduğuna gidiyor. Elhamdülillah.